da malo je možda o temi, ali tu je. Ali kad nije popunjena džamija, Dobro. recimo džumaja, ali se popuni. Uh -huh. I dođe, ima oni deda, uzmaju se, recimo uđe u, u, u tu čajnicu. A ima još mjesto u džamiji. Dobro. Smije tu raditi. On uđe u čajnicu, ali se ne popun džamija, ono, on dođe u 12 i uđe tamo i sredne fino. A pa on to smije raditi, ali on je, on je propustio, propustio mjesto sada. Znači, mm. Nije njemu dužnost da on zauzme mjesto. Njima je vađib, u suštini dužnost klanja džumu. Yeah. Mm. Sataš. Vađibno je klanjati džuma. a sve ostalo isto toga su fadileti, da li će stići prvi džemat u mm. prvom satu, ovo ono, tamo, ono. I tebi, ono najvažnije je da ti klanjaš džumu. E sad, što nisi zauzeo mjesto, što nisi ovo a još je gore što, recimo ti e, zbog tvog nemara si izgubio mjesto u redu, ali žena je ispravna. Biti znači da je oslušana hudba i da se klanjava ta dva rečenata sa samom. <clears throat> E,